Isusova molitva da svi budu jedno. Poglavlje 17. To Isus izreče, pa podiže svoje oči k nebu, te reče, Oče, došao je čas, proslavi sina svojega, da sin proslavi tebe, kao što si mu dao vlast nad svakim tijelom, da tako i svima koje si mu dao on dadni život vječni. A ovo je život vječni, da spoznaju tebe, jedinoga istinskoga Boga, i onoga koga si poslao, Isusa Krista. Ja tebe proslavih na zemlji, dovršivši dijelo koje si mi dao da izvršim. A sada, oče, proslavi ti mene kod sebe slabom koju ima Adoh kod tebe prije nego li je svijeta bilo. Ja očitovah ime tvoje ljudima koje si mi dao od svijeta. Tvoji su bili i ti ih meni dade i oni su držali riječ tvoju. Sad su spoznali da je sve što si mi dao od tebe, jer riječi koje mi ti dade, njima sam dao i oni primiše i uistinu spoznaše da od tebe iziđoh i povjerovaše da me ti poslam. Ja za njih molim, ne molim za svijet, nego za one koji si mi dao, jer su tvoji i sve je moje tvoje i tvoje moje. I proslavio sam se u njima. ja više nisam u svijetu, no oni su u svijetu, a ja idem k tebi. Oče svijeti, sačuvaj ih u svom imenu koje si mi dao, da budu jedno kao mi. Dok s njima bijah, ja sam ih čuvao u tvojemu imenu koje si mi dao i zaštitio ih, te nijedan od njih ne propade osim sina propasti, da se ispuni pismo. A sada idem k tebi i ovo govorim u svijetu, kako bi oni mojom radošću bili u sebi ispunjeni. Ja sam im predao tvoju riječ, i svijet ih zamrzi, jer nisu od svijeta kao što on ja nisam od svijeta. Ne molim te da ih uzmeš sa svijeta, nego da ih sačuvaš od zloga. Oni nisu od svijeta kao što ni ja nisam od svijeta. Posvijeti ih u istini. Tvoja je riječ istina. Kao što ti meni posla u svijet, tako ja njih poslah u svijet. I ja za njih posvećujem samoga sebe, da i oni budu posjećeni u istini. A ne molim samo za njih, nego i za one koji će po njihovoj riječi vjerovati u mene, da svi budu jedno kao što si ti, oče, u meni i ja u tebi, neka i oni u nama budu, da svijet vjeruje da si me ti poslao. I slavu koju si mi dao, ja sam dao njima, da budu jedno kao što smo mi jedno, ja u njima i ti u meni, da tako budu savršeni okupljeni u jedno kako bi svijet spoznao da si me ti poslao i iskazujem ljubav kao što si je meni iskazao. Oče, hoću da i oni koje si mi dao budu gdje sam ja, da i oni budu sa mnom, da promatraju moju slavu koju si mi dao, jer si mi iskazao ljubav prije postanka svijeta. Oče pravedni, iako te svijet ne upozna, ja te ipak upoznah a ovi upoznaši da si me ti poslao i njima obznanih ime tvoje i ću ga da ljubav koju si mi iskazao bude u njima i ja u njima.